Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 1-ն է, տարվա 91-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1890 թվականի հենց այս օրը բելգիացի Շարլ Վան դե Պուլեն Միացյալ Նահանգներում արտոնագրում է առաջին տրոլեյբուսը։ 1920 թվականի ապրիլի 1-ին սկսվեց Հաճինի հերոսամարտը։ Հաճին քաղաքի ինքնապաշտպանական մարտերը թուրքական զորքերի դեմ։ 1976 թվականի հենց այս օրը Ստիվ Ջոբսն ու Ստիվեն Ոզնիակը հիմնադրեցին Apple Computer Company։ 2004 թվականի ապրիլի 1-ին Google ընկերությունը բացեց իր Gmail էլեկտրոնային փոստը։ 2009 թվականի հենց այսօրը Խորվաթիան եւ Ալբանիան միացան ՆԱՏՕ-ին։ Այսօրը ծնվել են 1657 թվականին հայ գրիչ եւ տաղերքու եկեղեցական գործիչ Ավետիկ Եվդոկացին 1815 թվականի ապրիլի 1-ին է ծնվել Գերմանական կայսրության առաջին կանցլեր Օտո ֆոն Բիսմարկը։ Նա Գերմանիայի նշանավոր պետական գործիչ եւ դիվանագետ էր, երկրի միավորման գլխավոր դերակատարը։ Համոզված էր, որ Գերմանիայի միավորումը պետք է կատարվի ամենաուժեղ գերմանական պետության՝ Պրուսիայի շուրջ։ Բիսմարկը սկզբունքային էր եւ համառ իր նպատակների մեջ։ Նա միասնական գերմանական պետությունը վերերդասում ամեն ինչից։ Պաշտոնաթող լինելուց հետո ստացավ Լաուենբուրգի դուքսի տիտղոս եւ Պրուսիայի գեներալ գնդապետի աստիճան գեներալ ֆելդմարշալի կոչումով։ 1868-ի ապրիլի 1-ին է ծնվել նեոռոմանտիկական ուղղության ֆրանսիացի պոետ եւ դրամատուրգ Էդմոն Ռոստանը։ Նրա ստեղծագործություններից հատկապես հայտնի են Անուրջների արքայադուստրը եւ Սիրանո դե Բերժերակ պիեսները։ 1873-ի ապրիլի 1-ին է ծնվել ռուս կոմպոզիտոր, դաշնակահար եւ դիրիժոր Սերգե Ռախմանինովը։ Ռախմանինովի ստեղծագործության կարևորագույն բնագավառը դաշնամուրային երաժշտությունն է։ Գրել է մեծածավալ եւ փոքրածավալ ստեղծագործություններ։ Հեղինակ է նաեւ ավելի քան 80 ռոմանսների տարի։ Նրա կատարողական արվեստին բնորոշ են տեխնիկական կատարելությունը, ինքնատիպ Ռախմանինովյան ռիթմը։ Կոմպոզիտորը մեծ ավանդ ունի նաև ռուսական հոգևոր երաժշտության զարգացման մեջ։ Նա ռուսական ռոմանտիզմի լավագույն ավանդույթների հետևորդներից է։ 1878-ի ապրիլի 1-ին է ծնվել հայ արձակագիր եւ թարգմանիչ Խորթայմիության գրողների միության անդամ Արազին, նույն ինքը Մովսես Հարությունյանը։ 1887-ի ապրիլի 1-ին է ծնվել ամերիկացի լեզվաբան Լեոնարդ Բլումֆիլդը։ Նա Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր էր, ռոմանա-գերմանական լեզվաբանության մասնագետ։ Նա նկարագրական դեսկրիպտիվ լեզվաբանության հիմնադիրներից մեկն է եւ ամերիկյան լեզվաբանական ընկերության նախագահը։ 1920-ի ապրիլի 1-ին է ծնվել ճապոնացի դերասան Տոսիրո Միֆունեն։ Նա հայտնի է առավելապես Ակիրա Կուրոսավայի ֆիլմերից։ 1920-ի ապրիլի 1-ին է ծնվել հայականավոր բանասեր, լեզվաբան եւ հայագետ Գևորգ Ջահուկյանը։ 1921 թվականի ապրիլի 1-ին է ծնվել ֆրանսիացի գրող եւ հրապարակախոս Անդրե Ստիլը։ 1930 թվականի ապրիլի 1-ին է ծնվել հայ դերասան, Խորթային Հայաստանի եւ Խորթային Միության ժողովրդական արտիստ Խորեն Աբ รา համյանը։ Աբ รา համյանի դերակատարումներին բնորոշ են դրամատիկական զսպվածությունը, հոգեբանական խոր վերլուծությունը, խոսքի նուրբ հղկվածությունը։ Նրա ստեղծագործական հաջողությունները պայմանավորված էին իր արվեստի ինքնատիպությամբ, նաև արտիստական խառնվածքին հատուկ համարձակությամբ եւ արդիականության խոր զգացողությամբ։ Հայկական մի շարք լավագույն կինոնկարների հաջողությունները պայմանավորված է նաև Աբ รา համյանի դերակատարումներով, ինչպես Սարոյանի եղբայրների Գևորգը, Տերը ֆիլմի Ռոստոմը, Մենք ենք մեր սարերի Պավլեն, Երևանյան օրերի քրոնիկայի Արմենը, Երկունք ֆիլմի Միասնիկյանը, Հուսոասխի Տերավետիսը, Ապրեցեք երկարի Սիսակյանը։ Նա նկարահանվել է նաև Մոսֆիլմի 3 կինոնկարում՝ Առաջին էշելոնը, Բարձունք եւ Նրա կյանքի նպատակը։ Խորեն Աբրահամյանը մահացել է 2004 թվականին։ Նրա աճյունը ամփոփված է Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ 1932-ի ապրիլի 1-ին է ծնվել հայկական ցակմամբ ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ժորժ Կարվարենցը։ 1933-ի ապրիլի 1-ին է ծնվել հայ բանասեր եւ բարարանագիր Բարսեղ Թուղլաչյանը։ Թուրքական մամուլում եւ գրականության մեջ Թուղլաչյանը տպագրվել է Փարս Թուղլաչի գրական անունով։ 1937 թվականի ապրիլի 1-ին է ծնվել Խորհրդային Միության սուսերամարտիկ աշխարհի չեմպիոն սուսերամարտի թիմային մրցույթների օլիմպիական խաղերի մրցանակակիր Վալենտին Չեռնիկովը։ 1946-ի ապրիլի 1-ին է ծնվել գերմանացի գիտնական եւ աստվածաբան Հերման Գոլցը։ 1960 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ ժամանակակից գրող, արվեստագետ եւ դերասան Էդուարդ Գրիգորյանը։ 1968-ին լիբանանցի հայտնի երգչուհի Ջուլիա Բուտրոսը այսօրը տոնում են։ Այսօր թռչունների միջազգային օրն է։ Ապրիլի 1-ը նաեւ ծիծաղի օրն է։ Ծիծաղի օր կամ այլ կերպ հիմարների օր։ Տոնի ժամանակ մարդիկ ծաղրում են իրենց ընկերներին եւ ծանոթներին կամ պարզապես կատակում են նրանց հետ։ Ավանդաբար այնպիսի պետություններում եւ երկրներում, ինչպիսիք են Նոր Զելանդիան, Իռլանդիան, Մեծ Բրիտանիան, Ավստրալիան եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, կատակում է մինչեւ կեսօր, իսկ նրանք, ովքեր կատակում են կեսօրից հետո, կոչվում են ապրիլյան հիմարներ։ Տոնի առաջին հիշատակումը թվագրված է 1686 թվականին, երբ Ջոն Օբրին հիշատակել է հիմարների տոնը։ 10 տարի անց մի քանի լոնդոնցիներ փորձել են զվարճացնել մարդկանց, հրավիրելով զվարճանալու Tower-ի առույցների լվացարանում։ Գրեթե ամբողջ Եվրոպայում տարածված ապրիլի 1-ին խփելու սովորույթի ցակման մասին բազմաթիվ կարծիքներ կան։ Ոմանք այդ ամենում տեսնում են միայն ապրիլյան եղանակի փոփոխական լինելու ակնարկ։ Հին Գերմանիայում այդ սովորույթն անհայտ էր եւ ինչպես ենթադրում է Գրիմը, այնտեղ տարածվել է վերջին դարերում։ Չնայած այդտեղ նրացակման դեռևս հստակ չլինելուն հիմք կա ենթադրելու, որ սա հեթանոսական, գուցե հնագույն կելտական տոնի մնացորդ է, որը նշվում է Գառնանամուտի արթիվ։ Այսօր ապրիլի 1-ն է, տարվա ավարտի մնաց 274 օր։